السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه تسليما مزيدا وبعد shukrani zote za dhati ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na sala na salamu zaidi zimfikie nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunapokutana tena katika kipindi chenu mkipendacho cha at-tauhid awwala tauhid mwanzo na kama tulivyotangulia kutaja au kueleza katika kipindi kilichotangulia twazungumzia kitabu muhimu ambacho chaitwa aqidatu ahli sunnati wal jamaa mafhumuha wa khasaisuha aqida ya ahli sunnati wal jamaa mafhumu yake na mambo hasa yanayohusiana na aqida hii ya ahli sunnati wal jamaa na katika kipindi kilichotangulia tulitaja ya kuwa Sheikh Ibn Baz rahimahullahu tabaraka wa taala alipata kupitia kitabu hiki ambacho kimeandikwa na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab uh, Muhammad bin Ibrahim Alhamd hafidhahu Allah tabaraka wa taala na kutuhimiza sisi kuweza kukisoma na kufaidika nacho tuliweza kupitia mukaddima wa Sheikh bin Baz na vile vile mukaddima ulioandikwa na mtunzi wa kitabu hiki Sheikh Muhammad bin Ibrahim ama Dr. Muhammad bin Ibrahim Alhamd na biidhnillah tabaraka wa taala tutamalizia sehemu ya mukaddima hiyo na kisha leo tuzungumzie mafhumu al-aqida al-islamiyah mafhum ya itikadi sahihi ya Kiislamu Asema Sheikh rahimahullah hafidhahullah tabaraka wa taala Sheikh Muhammad Dr. Muhammad bin Ibrahim Alhamd katika mukaddima yake anasema hafidhahullah يقول والعقيدة الإسلامية ممثلة في عقيدة أهل السنة والجماعة كما تلزيا آه، ويكلي وتنغليا يقول عقيدة صحيحة كإسلام إن باتكان كتك عقيدة يا أهل السنة والجماعة أكيندليا مبكا كسيما رحمه حفظه الله تبارك وتعالى يقول وإن من الدعوة إلى هذه العقيدة na hakika katika ulinganizi katika aqida hii sahihi ya ahlu sunnati wal jamaa ni eh, an tubraza maalimuha an tubraza maalimuha wa tunshara mahasinuha sifa au sha'air ya dalili ya itikadi hii alama za itikadi hii ahlu sunna wal jamaa lazima iwekwe wazi na mazuri ya ahlus ya aqida ya ahlus sunna wal jamaa lazima ienezwe miongoni mwa watu watunshara khasaisuha wa khasaisu ahliha na vile vile mambo ambayo ni hasa sifa za watu ambao ni wafasi wa aqida ya ahlus sunna wal jamaa na sifa za aqida hii ahlus sunna wal jamaa lazima ienezwe wayunfa anha ما لحق بها من تعريف الغالين وانتحال المبطلين vile vile wafasi wa ahlu sunnati wal jamaa lazima wawe tayari kuilinda kuitetea kutokamana na misconception mbalimbali shubahat mbalimbali matope iliyopakwa aqida ya ahlu sunna wal jamaa hali ya kuwa aqida hii kabisa aihusiani na mambo kama hayo ili kay tastabina sabil ile njia iwe ni wazi kabisa kwa anayetaka kufuata njia ya kumfikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wayatadhiha dalil vile vile dalili wazi alama au dalili na proofs ambazo ziko wazi kuhusiana na uhakika au itikadi sahihi kuwa ni ahlusunna wal jamaa ili iweze kuwa wazi watakumu alhujja watatadhiha almuhajja ili hoja iweze kusimama kwa yule ambaye ataka kweli kufata njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na njia hii ili iweze kutambulika na kuwa bayana kabisa tuafaa kufanya hivi kuweza kuidhihirisha alama za ahlu sunnati wal jamaa kuzidhihirisha sifa za wafasi wa ahlu sunnati wal jamaa ya hili ni jambo ambalo kwamba mimma yuhabbibu nasa bitilka alaqida ni jambo ambalo kwamba litawafanya watu waweze kupenda aqida hii ya ahlu sunnati wal jamaa kwa sababu watu wengi naturally wanapenda haki wanapenda kufata njia ambayo inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala lau wakibainishiwa wazi wakioneshwa uhalisiwa uhalisia ya aqida ya ahlus sunnati wal jamaa aqida ya watu wa sunna na wanaofuata mwenendo wa wema waliotangulia basi utakuta wengi katika waislamu watakuwa tayari kufata manhaji hii ama aqida hii ya wema waliotangulia ni jambo ambalo kwamba yurghibuhum fil iqbali ilaiha itawahamasisha watu wao kuweza kujitahidi kufata aqida ya ahlu sunnati wal jamaa wayazidu ahlaha tamassukan biha vile vile wale ambao wanajinasibisha na aqida hii ya ahlu sunna wal jamaa lao wao wakibainishiwa uzuri wake wakidhihirishiwa sifa njema zake na waweze kupatiwa ulinganizi zaidi katika aqida hii itawafanya wao kushikamana na aqida hii ya ahlu sunnati wal jamaa wa muhafadhatan alaiha na wataweza kuilinda na kuhifadhi aqida hii ya ahlu sunnati wal jamaa asema sheikh حفظه الله تبارك وتعالى فنحن في عصر كثرت فيه الاهواء sisi tuishi katika zama ambazo imekithiri ndani yake matamanio ya nafsi wengi wame, wanafuata matamanio yao ma'al asafi shadid wantasharat fihi ad na upotevu aina mbalimbali imeenea katika ulimwengu wetu leo kwa hivyo ikiwa kufuata matamanio ya nafsi imekithiri ikiwa kufuata eh, yani batil mbalimbali adlalat mbalimbali imekithiri basi kuna umuhimu wa sisi kuweza pia kukithirisha kudhihirisha aqida ya ahlu sunnati wal jamaa kukithirisha ulinganizi wetu katika aqida sahihi ya ahlu sunnati wal jamaa pamoja na kuwa matamanio ya nafsi yamekithiri na upotevu mbalimbali imekithiri wale ambao kuna wengi ambao wanalingania katika hawaza nafsi zao kuna wale ambao wanalingania katika upotevu mbalimbali mbali, na wao wanaifanya vigorously wanaifanya kukamavu kamavu ya hali ya juu kwa hivyo ikiwa batil itakuwa inalinganiwa kwa hamu na ghamu na watu ambao wamepotea njia wanafanya bidii kulingania watu na kuwaita watu katika upotevu wao basi wafasi wa ahli sunnati wal jamaa wanafaa wao kufanya juhudi zaidi kwa sababu ikiwa wale wanawalingania watu katika matamanio ya nafsi zao wanawaita watu katika upotevu mbalimbali mbali. na wanajitahidi katika da'wa yao basi bora wafasi wa ahlu sunnati wal jamaa au wale wanaojinasibisha katika itikadi sahihi ya ahlu sunnati wal jamaa wao wasifanye bidii kwa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwalingania watu kwa Allah na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa sababu leo kila mmoja yurawiju libid'atihi kila mmoja anajaribu kuip, kuipamba bid'a yake kuipamba njia yake kuipamba madhahabu yake na kuwalingania watu katika upotevu wake wayulbisu dhalika libas alhaq na wana wanaivisha upotevu wao eh, vazi ambalo kwamba laonekana ni vazi ya haki kwa hivyo lazima ahlu sunnati wal nao pia wajitahidi ndio maana shekh asema hafidhahu Allah tabaraka wa taala wa min huna na kwa sababu ya sababu hizi ya kuwa lazima sifa na mazuri ya itikadi sahihi ya ahlu sunnati wal jamaa iwekwe wazi kwa sababu itawafanya wafasi hawa wa ahlu sunna kushikamana nayo zaidi na kuwafanya ahlul batil kuweza yani kurudi nyuma katika batil yao watu wataweza kuona ukweli na ahlul batil wanalingania katika batil yao ومن هنا كان لزاما على أهل السنة والجماعة أتباع سلف الصالح na kuanzia hapa au kwa sababu hii ilikuwa ni lazima kwa ahlu sunnati wal jamaa wafasi wa wema waliotangulia ayarfa'u aqiratahum bil haqq lazima wainue vichwa vyao lazima wainue sauti zao bil haqq kwa kuweza kuitangaza ukweli kwa kuweza kuitangaza na kuilengania itikadi sahihi ambayo ametufunza nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an yanshuru aqidatahum baina alkhalq na waweze kueneza aqida yao waweze kueneza itikadi sahihi ambayo amewafunza Rasul sallallahu alaihi wasallama miongoni mwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala liyahdi Allahu man sabaqat lahu alhusna ili Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze wale ambao wamepangiwa kuongoka waliyahlika man halaka an bayyana na atakayekataa na kwa atakayekataa na, kuang, na kuamua kuangamia aangamie ikiwa yeye tayari ameweza kuoneshwa haki tayari amefikishiwa ujumbe wa Allah tayari hoja imesimama juu yake kwa hivyo ikiwa yeye ataangamia hata kuwa na wakumlaumu isipokuwa kuilaumu nafsi yake peke yake liyahtadia waliyahlika man halaka an bayina yahya man hayya an bayina na yule ambaye atapata uhai wa kisawasawa maisha ya kikweli kweli maisha ya akhirah aweze kupata maisha hii kwa kufata manhaji hii ya ahlus sunnati wal jamaa akiwa yeye ana ana uongofu akiwa yeye anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala anavyofaa kuabudiwa kwa sababu leo kuna wengi ambao wako na ikhlas ya hali ya juu kuna wengi ambao wako very sincere katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa sababu ya walivyopata mafunzo yao kwa sababu ya walivyofunzwa udogoni mwao pamoja na kuwa wana ikhlas katika nyoyo zao lakini wao yattabiuna ghaira sabili almu'minin wanafuata njia isiyokuwa ya wema waliotangulia wanafuata njia isiyokuwa ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala hakuamrisha aabudiwe ndio maana kuna umuhimu wa sisi kuweza kuitangaza aqida hii na kuwapasha waja wa Allah subhanahu wa ta'ala liyahya man hayya an bayinah ili huyu ambaye atapata maisha ya kisawasawa hayatal akhirah ayuha ايها amanu امنوا استجيبوا لله وللرسول idha دعاكم lima يحييكم ili huyu aweze kupata lile ambalo kwamba litampatia maisha ya kisawasawa katika huu ulimwengu na vile vile kesho akhira kwa sababu فالإنسان إذا استبانت له سبيل المؤمنين من سبيل الكافرين kwa sababu mara nyingi mwanadamu inapodhihirikia wazi njia ya waumini dhidi ya njia ya makafiri wadallin wajada albawna ash-shasi'a baina al-huda wal-umi yeye atapata tofauti kubwa sana kati ya uongofu na upofu yani ad-dalal Muislamu anapojaliwa yeye akapewa neema ya kuweza kuiona haki ya kuweza kuiona njia aliyoifunza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi yeye ataona tofauti kubwa sana iliyoko kati ya alhuda wa dalal uongofu na batil ataona tofauti kubwa sana baina yao wanuri wa dhalam ataona tofauti kubwa kati ya mwangaza na giza kwa sababu haki aliyoifunza nabii sallallahu alaihi wasallam ni mwangaza ambayo iko wazi ambayo inamdhihirishia mtu Allah na uwezo wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sifa zake sunna na njia aliyoiacha alaihi salatu wassalam na chochote ambacho kwamba kina khalifu mafundisho ya Qur'ani na Sunna ni, ni ni giza ni giza itakuwa ni giza kwa kiwango ambacho kwamba khalifu Qur'ani na sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na kama wanavyosema wenyewe fabididdiha tatamayazu al-ashya au tatabayanu al-ashya na mtu anapoona opposite ya haki ndio anaona neema ya ile haki ambayo ako nayo ndio maana baadhi ya ndugu zetu ambao wao huslimu na wakaingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala unaona mtu akona ile hamasa ya dini unaona mtu akona ile ghira ya dini unaona mtu haogopi chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini kwa sababu yeye anaweza kukompea kati ya ile njia aliyokuwa ndani na yale mafunzo ambayo alikuwa yuko ndani na amali ambayo alikuwa anafanya kabla ya kuslimu kwake na baada ya kuslimu kwake unakuta mtu anaona tofauti kubwa kwa lile ambalo kwamba ameweza kuliona unakuta mtu macho yake yanafunguka na anaona kweli kule nilikotoka ni giza na hapa ambapo kwamba nipo ni nuru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala دمان الله في القرآن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الله سبحانه وتعالى اليوم اسمه ميزن ولي ووالي أمباو وميأميني الله أنا وطوى كتوكا كوا جيزة نجيزة نكوجة على صيغة الجمع ظلمات إلى النور الله سبحانه وتعالى أنا وانجوزة كتك نور يا أسلام Ndio maana Sheikh asema kwa sababu ya majukumu haya ya kuitangaza aqida ya ahlu sunnati wal jamaa ya kubainisha njia aliyotuachia nabii sallallahu alaihi wasallam ndio maana akaweza kujitahidi na kuweza kuandika kitabu hiki ambacho kiaitwa mafhumu la aqidatil islam aqidatil islamiyah akaweza kuandika kitabu hiki ambacho ni ni cha eh, aqidatu ahli sunnati wal jamaa aqida ya ahli sunnati wal jamaa kisha Sheikh hafidhahullah tabarak wa taala akaelezea yani zile abwab zile eh, mada mbalimbali ambayo ameyajadili ndani ya kitabu chake na biidhnillah tabarak wa taala kama nilivyotangulia kusema leo tutaanza na sehemu ya kwanza baada al-muqaddima nayo ni mafhumu al-aqidati al-islamiyya mafhum ya aqida ya Kiislamu na katika mlango huu Sheikh amejadili mambo matano jambo la kwanza ni taarif ni kuitambulisha maana ya aqida ni nini jambo la pili al-aqida al-islamia aqida ya Kiislamu au itikadi ya Kiislamu ni ipi jambo la tatu amezungumzia mawdhu'atul aqida maudhui mbalimbali mada mbalimbali ambayo hujadiliwa ndani ya aqida mada ya aqida kisha akazungumzia rahimahullah hafidhahullah tabarak wa taala majina mbalimbali ya ilmu ya aqida inda ahli sunnati wal jamaa hii ilmu ya aqida hupewa majina mbalimbali miongoni mwa ahli sunnati wal jamaa unaposikia al aqida je kuna ilmu nyingine kuna another subject ambayo kwamba ina jina tofauti lakini yale mambo ambayo yanajadiliwa ndani ni kama akida ya akida tutakuja kuyaona hayo biidhnillah tabaraka wa taala jambo la tano amezungumzia ahlus sunnati wal jamaa ni kina nani kisha jambo la pili jambo la misho na la sita amezungumzia asmaa ukhra li ahli sunnati wal jamaa majina mengine ya ahlus sunnati wal jamaa kwa hivyo insha Allahu tabarak wa taala katika dakika takriban mitano ijayo tuweze kugusia haya na ikiwa hatutaweza kuyamaliza tutamalizia katika kipindi kitachoko kitakachofuata biidhnillah tabarak wa taala tukianza na taarif ya ahlus sunnati eh, al-aqida Sheikh amezungumza mambo mengi nitasoma kwa kiarabu kisha nitaya nitayaeleza kwa ufupi asema Sheikh ta'rifu al-aqidati fi al-istilah al-'am hiya al-iman al-jazim wal-hukm al-qati' alladhi la yatatarraqu fihi shakkun wa hiya ma yu'minu bihi al-insan ويعتقد عليه ضميره ويتخذه مذهبا ودينا بغض النظر عن صحته عن عن صحته من عدمها Sheikh asema maana ya aqida ni imani ambayo haina shaka ndani ya moyo wa mtu. Imani ambayo mtu amekata ndani ya moyo wake haina shaka yoyote kuhusiana na jambo fulani na yaatakidu dhami hivyo ndivyo yeye anaamini ya kuwa ilivyo hivyo ndivyo ilivyo jambo fulani anavyoamini yeye wayattakhidhuhu madhhaban wa dinan na hayo anayoyaamini ndani moyoni mwake achukua hiyo ndio eh, madhhabu yake njia yake na dini yake anayofuata katika huu ulimwengu bila kuzingatia hii akida ambayo mtu huyu ameshika ni sahihi au si sahihi bila kuzingatia jambo hili ambalo kwamba mtu huyu anaamini ni sahihi au si sahihi Sheikh asema hii ndo maana ya akida na akada maana yake ni kufunga kitu kwa nguvu الربط بالشده au arabtu wa shiddatu biquwa kufunga kitu kwa nguvu ndio maana utasikia mara nyingine tunasema aqdul bay' yani e, biashara au ile transaction imeweza kufungwa au aqdu nikah nikah imefungwa kumaanisha ni kitu ambacho kwamba kimefungwa kwa nguvu ni kitu ambacho kwamba mtu anakiamini uh, ndani moyoni mwake kwa hivyo hiyo ndo maana ya aqida aqida aqda maana yake amefunga na aqida kwa ujumla ni mtu kuamini kwa jambo fulani pasina na shaka yoyote na mara nyingi akachukua hiyo ndo madhahabu yake ndo dini yake ambayo kwamba anaifuata kwa hivyo faidha kana alhukmu adhihni asama Sheikh rahimahullah ta'ala ikiwa lile ambalo kwamba mtu ame, ameamini na amaamua kufuata ni sahih itakuwa hiyo aqida ni aqida sahiha itakuwa ni aqida ambayo ni sahih kama vile waislamu wanapoamini kuwa Mungu ni mmoja akida yako wewe Muislamu kuwa ni Mungu mmoja hilo ni jambo ambalo kwamba unaliamini ndani moyoni mwako na hiyo ndio imani yako na dini yako kwa hivyo hiyo ni akida ambayo kwamba ni sahihi na ikiwa lile ambalo kwamba mtu analiamini ni jambo ambalo kwamba halina msingi tutasema hiyo ni akida ambayo ni batil na maana unasikia sometimes mtu anasema huyo mtu akida yake ni mbovu akida yake ni mbovu kumaanisha yale ambayo anayaamini na anayachukulia kuwa ni dini ni mbovu kwa sababu imekhalifu Qur'ani na Sunna ndio maana leo unaweza Muislamu anaweza akasema itikadi ya manasara ni itikadi mbovu kwa sababu kulingamana na Qur'an aqida au imani ya kusema 3 in 1 Mungu watatu kwa moja kulingamana na Qur'an ni itikadi ambayo ni batil ni itikadi ambayo haina msingi laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha hakika wamekufuru wale ambao wanadai ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni 3 in 1 kwa hivyo yule ambaye itikadi yake ni sahih twasema ha aqidatuhu aqida sahiha na yule ambaye itikadi yake au imani yake au yale ambayo anayaamini na kuyachukulia dini ni batil itasemwa kuwa hiyo itikadi yake أو عقيدة ياكني باطل هي عنده عقيدة في الاصطلاح العام كو جملة هي عنده معنى عقيدة كيشا جامبو لابيلي شيخ أكازنغمزية حفظه الله تبارك وتعالى العقيدة الإسلامية tunapozungumzia aqida ya Kiislamu tunamaanisha nini أو itikadi صحيح ya إسلام inamaanisha nini asema Sheikh rahimahullah hafidhahullah tabaraka wa taala hiya al-imanu al billah ni kuamini kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko al-imanu billah ni kuamini Allah subhanahu wa ta'ala eh, eh, yani Mola mmoja muumba wa bingu na ardhi ambaye hana mshirika ambaye hana wasaidizi ambaye hana mke hana watoto Allah subhanahu wa ta'ala peke yake Muislamu aamini hivyo kiamini hivyo na kuamini katika malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala vitabu alizoshusha Allah subhanahu wa ta'ala mitume aliyowatuma Allah subhanahu wa ta'ala kuamini siku ya misho kuamini uh, alqadar khairihi wa sharri yale yote ambayo kwamba yanatokea yanatokea kwa idhni na ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ma jaa fi Qur'an na Muislamu kuamini yale yote ambayo tumepashwa katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala wasunnati sahiha na katika sunna sahihi hadithi sahihi za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min usuli din kutokamana na mambo ya kimsingi ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na habari mbalimbali ambazo tumepashwa kupitia Qur'ani na Sunna na yale yote ambayo wamekubaliana juu yake wema waliotangulia wama ajmaa alayhi salafu salih wataslimu lillahi ta'ala na muislamu akajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hukumu zake yeye akazikubali hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu akashikamana na amri za Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu akakubali mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu akaikubali sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo mkunjufu na vile vile akajisalimisha kwa mtume wa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam bitaati watahkim walittiba kwa kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam kuhukumu kulingamana na hukumu ya nabii sallallahu alaihi wasallam na kumfuata nabii sallallahu alaihi wasallama kama anavyotaka kufuatwa alaihi salatu wassalam ikiwa mwanadamu atayakubali mambo haya basi tutasema ya kuwa huyu akona itikadi sahihi ya Kiislamu hindo maana ya aqida al-islamiyya tunapozungumzia al-aqida aqida hii au mada hii ya aqida hujadili nini ndani yake asema Sheikh hafidhahu allah wa ta'ala al تبارك bi mafhumi ahli sunnati wal jamaa somo hili la aqida kulingamana na ahli sunnati wal jamaa ni ismu alam ala al-ilm alladhi yudrasu wa yatanawalu جانب العقيبة أما يدرس ويتناول جانب التوحيد أو جوانب التوحيد ni ilmu ambayo mara nyingi inazungumzia upande wa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio mawdhu'at inazungumzia upande wa kumpokesha Allah inazungumzia al-iman mambo yote ambayo yanahusiana na imani ya Muislamu inazungumzia kuhusiana na Uislamu kwa jumla inazungumzia kuhusiana na mambo ya ghaib mambo ambayo hatujayaona kama vile kifo hali ya maisha ya barzakh baada ya kifo kufufuliwa kusimamishwa mbele ya Allah janna na nar yote haya yanazungumziwa katika mada hii muhimu ya aqida wanubuwat mitume tunapozungumzia kuhusu ilmu ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala itikadi zao imani zao inaingia chini ya mada hii ya aqida walqadar vile vile mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala yote aliyoyapanga Allah kabla ya kuumba ulimwengu baada ya kuumba ulimwengu yatakayotokea baada ya ulimwengu huu kumalizika yote hayo ni mambo ambayo hujadiliwa katika mada hii ya aqida wal akhbar na habari mbalimbali zilizopita na habari mbalimbali tulizopashwa katika mambo ambayo yanafuata mambo ambayo kwamba yanatarajiwa kutokea na وما ajmaa alayhi salafu salih min umuri alaqida na yote yale ambayo walikubaliana wema waliotangulia kuhusiana na mambo ya kiimani kuhusiana na mambo ya kiitikadi kama vile alwala walbara kupenda kwa ajili ya Allah kuchukia kwa ajili ya Allah na kuhusiana na haki za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walwajibu tujaha as-sahaba ridwanullahi tabarak wa taala alaihim tunapozungumzia masahaba ni kina nani itikadi zao imani zao ni katika hii mada ya aqida alislamia mara nyingi utakuta kuwa wanazuoni wa Kiislamu wanapotunga vitabu vya aqida wana, wanaweka mule ndani aqida ya Muislamu kuhusiana na masahaba kwa nini kwa sababu kuna watu leo ambao wao wanajiita ni waislamu lakini unapomuuliza mtu eh, imani yako kuhusiana na masahaba ni ipi? Atakwambia kuna masahaba wanatofautiana. Kuna masahaba walikuwa wanafiki, kuna masahaba walikuwa wazuri, kuna masahaba walikuwa wabaya na kadhalika na kadhalika. Huyu ni mtu ambaye anajiita muslamu na imani yake na itikadi yake ni hivi kuhusiana na masahaba wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio maana ni muhimu mpenzi mtazamaji sisi tuweze kujua itikadi sahihi imani ya kisawasawa tujaha sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na masahaba wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biidhnillah tabarak wa msururu wa darasa hizi tutakuja kufikia kuhusiana na imani ya ahlu sunnati wal jamaa kulingamana na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo alwajibu tujaha sahaba tunachofaa kufanya kuhusiana na mitume na masahaba wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii ni ilmu ambayo tunaipata katika mada ya al-aqida al-islamia aqida ya Kiislamu vile vile ummahatul mu'minin mama wa waumini mama zetu ridwanullahi tabarak wa taala alaihim ajma'in ummahatul mu'minin wake wa nabii sallallahu alaihi wasallam hao ndio mama zetu mama wa waumini vile vile Muislamu anapata kujua haki zao na ni yapi ambayo Muislamu anafaa kuamini au kufanya kuhusiana na ummahatul mu'minin anaipata katika ilmu hii ya aqida vile vile ndugu zangu pasina na kusahau ilmu hii ya aqida ilmu ya tauhid e vile vile ndani yake Muislamu anapata kujua au ndani yake huzungumziwa الرد على الكفار ويدخل في ذلك الرد على الكفار inaingia chini ya ilmu hii ya aqida kuwa kuwa kuwajibu au kuzung, kuwa refute wale ambao kwamba si waislamu itikadi mbovu ambayo wako nayo Qur'ani imekuja kuweka sawa yale mambo ambayo wanaamini ambayo ni aqida batila Uislamu unaweka sawa na inawaregesha katika njia na wale ambao wanataka kurudi katika njia watarudi vile vile almubtadi'a kuzijibu na kuzielezea msimamo ambayo ambayo si sawa iliyochukuliwa na watu ambao wamezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> wa ahlul ahwa vile vile watu ambao wanafata matamanio yao na wakawa wanataka Uislamu iende kulingamana na matamanio yao vile vile ilmu hii ya aqida utapata ndani namna ambavyo kwamba unafaa wewe kuweza kuamiliana na watu kama hawa وسائر الملل والنحل والمذاهب الهدامه والفرق الضاله na wote ambao kwamba wanakhalifu manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa ilmu hii ya aqida siku zote huwa inaweka sawa au mtu ambaye anazungumzia <coughs> kuwa katika manhaj na aqida ya ahlu sunna wal jamaa moja katika majukumu yake ni kueleza itikadi sahihi ya ahlu sunna na vile vile kuweza kuchuja na kuondoa yale ambayo si katika madhhab <coughs> au manhaj ya ahlu sunnati wal jamaa والموقف منهم ila ghairi dhalika min mabahith alaqida vile vile msimamo wa muislamu kulingamana na wasiokuwa waislamu kulingamana na watu wa bid'a kulingamana na wale watu ambao wanafata matamanio yao katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wale waliokhalifu manhaji ahlu sunnati wal jamaa na kadhalika na kadhalika haya ni baadhi ya mambo ambayo hujadiliwa katika madhhab ya au katika mada hii ya aqidatu ahlu sunnati wal jamaa kwa hivyo biidhnillahi tabarak wa taala ikiwa wewe utakuwa ni mwenye kufuatilia durus hizi tutaweza kupitia haya yote ambayo Sheikh ameyazungumzia katika kitabu chake hiki cha aqidatu ahli sunnati wal jamaa na biidhnillah tabarak wa taala kwa sababu ya wakati tutasimama hapa kwa leo na wiki ujao tutamalizia au kipindi kitachofuata tutamalizia sehemu zilizobakia katika sehemu hii ya kwanza ya mafhumu la aqidati islamia Allah subhanahu wa ta'ala akitupatia taufik na mpaka wakati huo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atulinde tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tukutanishe tena na Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la khairi wote waliofanikisha kipindi cha leo pamoja nanyi watazamaji fajazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh